Արցախի հանրայինի եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է նախ խորվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահի 3 խորհրդականներ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Արցախի կառավարությունն ականջալուր է քաղաքացիների հիմնավորված հոգսերին։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամում ընտրվել են մանր ու միջին խավի հողօգտագործողները։ Կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել Խաշաթաղի շրջանի ծորենի ու գարու արտերին։ Բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը մնում է կարևորագույն հարց։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը ստորագրել է հրամանագրեր, համաձայն որոնց Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական տնտեսագիտական վարչության պետ Սպարտակ Թևոսյանը, նախագահի խորհրդականներ Արթուր Սարգսյանը եւ Սլավա Ասրյանն ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից իրենց դիմումների համաձայն։ Ինչպես խոստացել ենք, անդրադառնում ենք պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանի օրերս կայացած մամլոասուլիսին հնչած այլ հարցերին։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում. Պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի մամլոասուլիսում բացի Ղարաբաղ տելեկոմին վերաբերող խնդիրներից հնչել են հանրությանը մտահոգող այլ բնույթի հարցեր եւս։ Օրինակ, բարձրացվեց Արցախում գազի ներտնային սպասարկման ծառայության ներդրման մասին հարցը։ Անդրադառնալով խնդրին Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ հարցի լուծումը օրախնդիր է։ Պետք է լինի այդ ծառայությունը։ Պարտադիր, եթե չէ, Ինչ անենք։ Պիտի ծառայությունը մտնի։ Մենք փորձել ենք օգտագործել հայաստանյան փորձը, Հայաստանում կար մասնավոր ընկերություն, որ իրականացնում էր դա, եւ մենք փորձեցինք առաջարկել Արցախազին ներդրողներին ստեղծել լրացիչ ընկերություն, որ սպասարկում իրականացնի։ Ասուլիսի լրագրողները պետական նախարար Արայք Հարությունյանին են փոխանցել բնակչության շրջանում տարածված լուրերը, թե որոշ մասնավոր առևտրային տարածքներ եւ ընկերություններ անցել են պետական սեփականության։ Ի պատասխան պետնախարարը վստահեցրեց, որ այդ լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նրա խոսքով Քաղաքում բոլորը մասնավոր են։ Ով ումն է պատկանում, չգիտեմ, որը ումն է պատկանում։ Ես գիտեմ ինձ ինչ է պատկանում, մնացածը ինձ հետաքրքիր չէ։ Պետությունը ձերք է բերում միայն մասնավոր ընկերություններից, բնակարաններ, տրամադրում սպայական ազնագազմին եւ սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում սոցիալական մեր այդ շարուններին։ Պատասխանելով Ստեփանակերտ ասկերան ճանապարհահատվածի բարեկարգման առնչվող մտահոգությանը Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ նշված հարցի լուսման վերահսկողությունն ի պաշտոնե գտնվում է իր լիազորությունների շրջանակներում եւ կախված այդ կապակցությամբ առաջացած կոնկրետ խնդիրներից կտրվեն համապատասխան հանձնարարականներ։ Խոսելով Արցախյան իշխանությունների գործունեության թափանցիկության եւ պետություն քաղաքացի արդյունավետ կապի մասին պետնախարարը վստահեցրել է, որ թե նախկինում, թե ներկայումս կառավարությունն ականջալուր է քաղաքացիների հիմնավորված հոգսերին, խնդիրներին խնդիրներին ու դժգոհություններին ձգտելով օպտիմալ լուծումներ տալ դրանց։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ մայիսի 31-ին շուրջ 3240 շահառուների ստացած վարկերի դիմաց 400 միլիոն դրամի հասնող դուժերն ու տուգանքները ներվել են։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը մանրամասնելով, որ 3240 շահառուների ավելի քան 95%-ը մինչև 2 միլիոն դրամ փոխառություններ ստացած հող օգտագործողներ են։ Խոշոր հողագործների եւ կազմակերպությունների վրա այս որոշումը կոմը չի տարածվում։ Հիմնականում ընտրել ենք մանր ու միջին խավի հողօգտագործողներին, ովքեր փորձում են նրանց կարգապահ վարկառուների շարք վերադարձնել։ Ժամկետանց վարկային պարտավորություններ ունեցող մեր հողօգտագործողները զերկված են նաև հիմնադրամի ծրագրերից եւ աջակցություններից օգտվելուց։ Սա նաեւ լավ հնարավորություն է բերքահավաքի ընթացքում մարել ունեցած պարտավորությունները եւ դուրս գալ այսպես կոչված սև ցուցակից։ Կարծում եմ սա կարևոր որոշում է եւ այն նոր խթան կհանդիսանա գյուղ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար, ասել է Աշոտ Բախշյանը, հավելելով, որ ներկայումս հիմնադրամը ունի ավելի քան 5100 շահառու։ Երեք երեկոյան տեղի ունեցած կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել Քաշաթաղի շրջանի Ցորենի եւ Գարու արտերին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի եւ գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանի հետ բարձրացանք ճշտելու վնասի չափերը։ Սարը արտի ուսային մասում անձրև է տեղացել եւ արտերն անվնաս են մնացել։ Այլ է պատկերը հարավային մասի Իշխանադոր, Արտբաշենի եւ Աղաձորի գյուղական համայնքների արտերում։ Մի քանի հարյուր հեկտար ցանքատարածք ամբողջությամբ վնասվել է։ Այդքան էլ վնասվել է մասնակի։ Արտերի փոսորակներում լճակներ են առաջացել, որոնց մասերում պահպանվել են կարկտի կույտերը։ 2-ից 3 սանտիմետր տրամագծով կարկուտ է տեղացել։ Կարկուտն ու անձրևը ուժեղ քամին մեծ վնաս են ացրել Իշխանաձոր, Արտվաշեն, Աղաձոր, Վարդաբաց, Մխանց, Խարոտան եւ այլ բնակավայրերի։ Անջատվել է էլեկտրականությունը։ Թոմասարից իջնող մի քանի տասնյակ մետրը քանակությամբ իմ խճակար ավազ է բերել եղեղը, փակվել է միջ ամայքային ճանապարհը։ Ողջ գիշերը Քաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկան աշխատում էր, մաքրելով ճանապարհը ռոռոգման ջրատարները։ Վնասվել են նաև շենքերի, պահեստների տանիքներ։ Առավել մեծ վնաս է կրել Իշխանաձորում վերջերս եղեգներից, մացարներից մաքրված բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մոտ 36 հեկտար արտը։ Կատարվող աշխատանքներին հետևում է շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը մնում է կարևորագույն հարցը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նրա խոսքով այդպիսի կարևոր հարցեր են համարվում ամբողջ բանակցային գործընթացի ենթատեքստում կարգավիճակը եւ անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը հավատարիմ է Յակոմինսկի խմբի ձևաչափի շրջանակում բանակցային ճանապարհով բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, նշել է նախարարը հավելելով, որ կարևոր նշանակություն ունի կարգավորման ճանապարհների որոնմանը նպաստող մթնոլորտի կոմիտեի ստեղծումը։ Արտգործնախարարը նաև նշել է, որ արդեն հանդիպումներ եւ շփումներ են տեղի ունեցել Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրների ներկայացուցիչների հետ, իսկ հաջորդ շաբաթ նախատեսված էր իր այցը Մոսկվա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ տպագրության վարչության փոխտնօրեն Արտյոմ Կոժինը հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հունիսի 7-ին Ռուսաստան կատարելիք այցի մասին, որի ժամանակ բանակցություններ կանցկացնի ռուս պաշտոնակցի Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նրա խոսքով արտգործնախարարները հանդիպման ժամանակ երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ են քննարկելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Սոչիում մայիսի 14-ին կայացած հանդիպման բանակցման արդյունքների համատեքստում։ Կոժին ընդգծել է, որ մտքեր կփոխանակվեն նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման թեմայով, որում Ռուսաստանը Յակոմինսկի խմբի միուս համանախագահների հետ միասին ակտիվ դեր է կատարում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի դիրքերի տեղափոխման հետ կապված մտահոգություններ ունի։ Այս մասին ասել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Մենք մեր արդյունավետ գործունեության միջոցով չեզոքացնում ենք ցանկացած տեղափոխումը։ Ադրբեջանը իրականացնում է իրենց տարածքում որոշակի տեղափոխումներ։ Դա Ադրբեջանի Նախիջևանի Հանրապետության տարածքն է այս պահին ոչ մի միջապտության կարիք չկա։ Մենք պետք է իրականում իրավիճակը ստապ գնահատենք, ոչ մի խնդիր այս պահում Պաշտպանության նախարարությունը չի տեսնում։ Ինչ վերաբերում է իմ արտաքին գործերի այցին դեպի Նախիջևանի սահման, դա պայմանավորված է եղել, որ արտաքին գործերի նախարարը անձամբ ուզում էր ծանոթանալ իրավիճակին Նախիջևանի սահմանին։ Հարցին արդյոք կա ՀԱՊԿ միջամտության կարիքը Տոնոյանը պատասխանել է ոչ մի միջամտության կարիք չկա։ Անդրադառնալով Թավշյա հեղափոխության ժամանակ ցույցերի միացած զինվորականների ճակատագրին նախարարը նշել է, որ ծառայողական քննության արդյունքների հիման վրա որոշումներ կկայացվեն։ Առանց Ռուսաստանի Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի լուծվի։ Այս մասին հայտարարել է բյուջեի եւ մարդկային ռեսուրսների եվրահանձնակատար Գյունտեր Էտինգերը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ուղղակիորեն ներգրաված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործին, սակայն մենք վերլուծում են գործընթացները, ասել է Էտինգերը։ Նրա խոսքով ինքը չի կարող ասել, որ Եվրամիությունը լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Կան հարցեր, ինչպիսիք են Ղրիմը պատժամիջոցները։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա կառուցողական արտահուն։ Սա կարևոր դեր կխաղա բոլոր գործընթացներում, ասել է Էտինգերը։ Ադրբեջանցի լրագրողները փորձել են սադրել Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցչին։ Ճեպազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ մամուլի վարչության փոխտնօրեն Արտյոմ Կոժինն ադրբեջանական լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը սադրի չարց է տվել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության մասին հայտարարության վերաբերյալ։ Ձեր բարձրագոչ հայտարարությունները, որոնք չեն տեղավորվում, այսպես ասած, ՀՀԿ սահմանված ռելսերի մեջ թերևս թվում են ապակառուցողական, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Արցախի գլխավոր դատախազությունից հունիսի 1-ին ստացվել են նյութեր ոստիկանության հադրութի շրջանային բաժին այն մասին, որ 2018 թվականի մայիսի 18-ին ժամը 19-ի սահմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության Համադան քաղաքի բնակիչ 30-ամյա Հասան Ղոլանի Սայաթ Ալին Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքից առանց սահմանված փաստաթղթերի Արաքս գետով անցնող կամրջով հատել է Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը։ Արցախի ոստիկանության բնությունից հայտնել են, որ նույն օրը ժամը 20-ի սահմաններում սահմանապահների կողմից հայտնաբերվել է Հադրութի շրջանի Խուդաֆերին կոչվող տեղամասում եւ բերման ենթարկվել Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաքություն։